Hodoi poroi kai arctos. Duo filoi ten auten hodon ebadisdon. Arctu de autois EPIFANEISES homen heteros phthasas anebe epiti dendron, kai entautha ecrypteto. Hode heteros melon pericataleptos ginestai, peson catatu EDAFUS ton necron prosepoieito tes de artu prosen en cuses auto eto runchos kai perios frai nomenes tas anapnoas suneiche phasi gar nekrou me haptesthai to zoyon hupo chore esares di ho apo tu dendru katabas e punsaneto autu ti he arctos prosto us ei reken hode eipe tu loipu, pu to iutois me suno doi porein filois hoi en kindunois o paramenusin ho logos de loi hoti tus agnesius ton filon hai sunforai dokimas dusin